Шматтонная станіна павольна плыла ў цесным праходзе паміж станкамі, паўсабранымі гатовымі шэрымі і ярка пафарбаванымі для экспарту. Высока над дахам цеха сунулася шкляная будка крана. Дзяўчына ў сінім чыстенькім камбінезоне, стракатай, як вясновы лух касынцы, пільна сачыла за рухам станіны за людзьмі ўнізе занятымі працай. Зараз нехта са зборшчыкаў возьме гэтую дэтальку, павядзе по праходу і пакажа месца, дзе яе паставіць. Павіснуць аслабленыя тросы, лёгка чэпяцца крукі, яна падцягне іх на небяспечную для людзей вышыню, і тады кран з грукатам і звонам ад'едзе назад. Часам ёй доўга прыходзіцца сядзець без працы, чакаць, пакуль механікі і зваршчыкі дадуць новую цяжкую дэталь. Яна азірае цэх з вышыні і зайздросціць слесарам. Яны працуюць увесь час ад гутка да гутка сярод вялізных машын маленькія людзі як мурашкі, але машыны гэтыя прыгожыя і разумныя збіраюцца іх руками. Праўда, без яе працы без крана яны нічога не сабралі б, бо не здолелі б падняць нават невялікі вузелок. Гэтая думка заўсёды суцяшае ніну. Не апошні вінцік і яна у цеху. Нина позвонила: Прымайте сваю детальку. З-за станка вынырнула знаёмая постаць. Хлопец у берете спыніўся ў праходзе спиной да яе глядзіць некуды ў канец цеха, дзе працуюць упакоўшчыкі, быццам не чуе і не бачыць, што на яго паўзе двухсотпудовая аграмадзіна. Ненарэзка затармазіла кран, станіна небяспечна гайданулася, Кранаўшчыца позвонила гучно злосна. Хлопец не з месца. Нена высунулся з будки, закричал: Эй ты! Долго ворон будешь ловить, разява! Тады славик повернулся, ухмыльнулся, На увесь замурзаны твар бліснуў прыгожымі зубамі, сарваў берет і прыветліва махнуў іх: « Ах, гэта вы, леддзі! мы рады вас вітаць і пачуць анёльскі галасок і арыстакратычны стыль. Але ў гэты момант нехта са слесараў заляпаў малатком так, што зазвенеў увесь метал у цеху. Ніна не разабрала ніводнага слова, а славік пачуў, як яна кінула з вышыні як камень. Піжон! Запішам і гэта на твой рахунак дарагі дядлік подумаў славик і нахіліўшыся спрытна нырнуў под станіну што па тэхніцы бяспекі таксама забаранялася з'явіўшыся на другім баку надзеў парусінавую рукавіцу і павёў станіну на месца рабіў ён гэта спачатку лёгка і няўважліва як вопытны майстар у але поставить детальку на место на другую станину основу станка не так просто як славіку здавалася спачатку при ўсім уменні спрытнасці кранаўшчыцы станіна гойдалася адыходзіла то в один то ў другі бок пасля дзвюх трох спроб славик зразумеў что яму не вытрымаць гэтага па сутнасці першага экзамену и і вырашыў, што ва ўсім вінавата чортова дзятліха. Там у будцы яна знарок робіць так, каб паказаць яго няздатнасць, здзекуецца. Ну чакай жа, Ён задраў галаву і крикнул: «Эй ты, варона! Аленніна была такая засяроджаная, что воз три тварык с доўгім носікам за что славик адразу охрысціў я дятлікам еще больш завастрыўся и выцягнуўся славик озірнуўся каб паклікать тараса гонар дазваляў яму в цяжкіх абставінах звяртацца за дапамогай до тараса и до кости больш ни до кого але ў той міг з'явіўся иван ходас Славюка ажно перасмыкнула зноў ходаса. Гэты востры на слова зласлівы непрымірывы Іван заўсёды оказваецца побач, калі ён славік трапляе ў няёмкае ці цяжкае становішча. быццам назірае за ім. Хода следь прыкметнымі дырыжорскімі рухамі левай рукі паказаў нене, у які бок скрануць станіну, павёў яе на сябе глянуў па зрэзу бакавой пліты, нібы прыцэліўся і даўшы каманду кранаўшчыцы ад'язджаць, лёгка і проста паставіў станіну на месца пас у пас, шчыльна ну шчыліна ў шчыліну. Калі кран з грукатам ад'ехаў, хода саглядаючы аснову будучага магутнага станка спытаў быццам між іншым, ты працаваць сюды прыйшоў ці забаўляцца а что адразу натапырыўся славик а тое что ў цеху працуюць акрыўляцца можаш у парку калі я не здолеў паставіць гэтую штуковіну значится я э, крыўляюся добранькая дапамога иван узняў галаву і вочы яго звычайно блакітныя як два лясныя азіркі у ясны дзень пацямнелі быццам на іх упаў тень ад навальнічнай хмары Славік ужо і раней прыкмеціў незвычайную зласлівасць колеру яго вачэй і забаўляўся гэтым крыўляўся под кранам вытанцоўваў перад станінай як дурань перад труной Дякую, маэстра, Вось гэта зусім пока. Славік пракаўтнуў слова, бо Іван неспадзявана схапіў яго за нагруднік камбінезонай гневна прашаптаў ты. Не кідайся гэтым словам, дзе попала. Для мяне яно святое зразумеў піжон. І расшапіўшы пальцы, сказаў звычайна, замацуеш асноўныя балты прывінціш кронштейны і вочы яго сталі блакітнымі знешне грубаваты цынічны славік быў уражлівы і падзявочы сентыментальным застаўшыся каля станка адзін з цяжкім ключом у руках ён раптам адчуў сябе прыніжаным і абражаным. Рукі дрыжалі, ключ зрываўся з гайкі, і яму хацелася плакаць. І работа здалася ненавіснай, прыніжаючай яго чалавечую годнасць, які здзек лёсу, столькі найвышэйшых мары раптам завінчваць гайкі. З'явілася жаданне кінуць усё да д'ябла пайсці з завода і ніколі больш не вяртацца. Але за апошні тыдзень, як ён працуе ў брыгадзе, у яго з'явілася новая рыса. Некі своеасаблівы гонар. Дакажу, што і я не горшы за вас, за тараса яго брыгаднікаў, за бацьку, за яраша разам з тым ён працягваў сваю ранейшую лінію пераконваў самога сябе што ўсе другія не лепшыя за яго што яны просто па-ханжаску прытвараюцца іграюць як акцёры высакароднасць і высокую свядомасць сябра брыгады ён радаваўся калі ў брыгадзе нешта не ладзілася а ці нехта дрэнна гаварыў пра яе. У першы дзень да яго падышоў стары рабочы. Славік адразу адзначыў, што чалавек худы і падумаў: не дужа сыта відаць харчуецца. Рабочы спытаў з хітраватай усмешкай, кінуўшы ў той бок, дзе хлопцы збіралі станок. У брыгадзе будзеш? Ага. вучнем, хацеў за інжынера не бяруць як пролез по блату куды у брыгаду ага значыцца і ў гэтую брыгаду могуць пролазить по блату амаль узрадаваўся славик и отказаў по блату я сваяк ганчарова ясно сваяк сваяка и Ага. Славіку хацелася, каб рабочы пачаў ганіць брыгаду і нават Тараса, хоць у душы быў удзячны Тарасу за сяброўскую падтрымку. Але рабочы сказаў іншым: « Ганчароў чалавек правільны, Але дзівак, лепшы зборшчык, пяты разрад, працуй, заганяй манету, дык не, Ну хочацца яму вучыць <laughs> такіх смактункоў, як ты. Няхай у фазаў ідуць, А ён у брыгаду. Не было на зборцы брыгад. Яны перайначылі, даюць 150 процентаў. Але што ён мае ад гэтага ганчароў. Вось чаго я не магу зразумець. У яго пяты разрад у косці другі прагрыціўку дзеляць пароўну. Дзівак. Вот Тараса бацька багаты вырашыў падыграць славік. Яраш, Ён жа не родны. Але все адно грошай дае колькі хочаш. Маніш, усміхнуўся рабочы. Навошта ж яму тады, жыліцца так на зборцы. Свядомасць. Але ёсць такія людзі, уздыхнуў чамусьці стары. Можа, пашкадаваў, што ён пражыў сваё жыццё не зусім так сказаў. Ну, ярашу не шкада. Залатыя рукі мае чалавек. Люблю людзей умелых. Такім і тысячу можна плаціць. А колькі вы выгоняеце? Ты як калі полторы, две лавик свіснуў. Што ж гэта по вас не видно? І уцягнуўшы шчокі, сціснуў іх пальцамі разявіў рот, можа, чаму ж такі худы. Рабочы в адказ, мазанув славіка па твары на масленай веташу вытры нос стары відаць пакрыўдзіўся і славік абразіўся таксама каб хто ў іншым месцы гэтак зняважліва пэцнуў па твары не паглядзеў бы не на ўзрост не на пасаду ні на што а тут прыйшлося змаўчаць Увогуле ў першы дзень яму не пашанцавала. Як пэцнулі па твары, гэта хоць ніхто не бачыў. А вось другое яго ўніжэнне бачылі многія. Ён стаяў з цікавасцю разглядаў вялізныя станкі. Раптам званок у гары. Ён задраў галавой жахнуўся, на яго паўзла агромністая станіна. Ён не ведаў яшчэ тады, якая паслухмяная машына кран, як спрытна і лёгка можа праносіць па цесным праходзе шматтонныя дэталі беленькая хударлявая дзяўчынка кранаўшчыца. Здалося, што ніхто не здолее спыніць інерцыю гэтай макіны, і яна вось-вось раздавіць яго, і ён адскочыў як спалоханы заяц. Моцна выйтыўся аб станок ногой, ледь не распластаўся на чорнай прамасленай зямлі. Калі ж убачыў, што станіна нерухому павісла, з вышыні з будкі выглядае дзюбаты тварык і весела смяецца, славіку захацелася праваліцца скрозь зямлю. У той момант ён узненавідзеў кранаўшчыцу. Небось цяпер бравіруе смеласцю да парушэння правілаў тэхнікі бяспекі. За гэта яго не раз ужо лаялі майстар, тарас, хлопцы, селякі маральныя павучанні славіка раздражнялі. Лаянка майстра галыгі яму спадабалася, той пакручаста матюкнуўся і пагрозіў, што, выгонить с завода без лишних слов и наставлению. Славик сам балбатливый, поважаў людей немногословных и рашучых, сказал, зарабіў. Пагроза майстра крыху подзейнічала. Дні два ён не выкидываў ніякіх конікаў. Увогуле взаемадносіны паміж людьми на заводе яму падабаліся б няма той інтэлігентской ветлівасці як на студыі але няма і прытворства на студыі славик бачыў як асобныя редактары акцёры часам нават подхалімнічалі перад дырэктарам перад галоўным рэжысёрам на заводе люди ўвесь час заняты працай не збіраюцца, каб расказаць новыя анекдоты ці пагуляць у шашкі, як на студыі, не пляткарыць. Калі часам лаюцца, дык вось так, як галыга, на ўсё моц, адкрыта і шчыра. Галоўнае падавалася прадукцыя. Это табе не асвятляльны штатыў, а спецыяльны, по особому заказу болгарыі гарызантальна працяжны аўтамат с тягай у 60 тонн Цмунь другая штучка вертыкальны станочак вышынёй добры дом відаць павінна з'яўляцца нейкае асаблівае пачуццё калі ўласнымі руками збярэш такі станок Электрыкі ўставіць яму душу, прыйдуць інжынеры і пачнуць выпрабаванне. Хлопцы здалі ўжо адзін такі станок, і славік прысутнічаў на выпрабаванні. Ён прыдзірліва назіраў за брыгадай упершыню тады сур'ёзна падумаў, што недарэмна пішуць у кнігах пра асобую рабочую гордасць гэтыя мурзатыя чэрці могуць ганарыцца не станок целлая паточная лінія аўтаматычная загрузка і разгрузка дэталей аўтаматычная чыстка стружкі і 300 трактарных утулак за гадзіну Хай радуюцца браты балгары Добра было б, каб пісалі дзе-небудзь у пашпарце, хто збіраў станок. Глядзінь неўзабаве могло б з'явіцца Уладіслав Шковіч. Славік падумаў пра гэта зусім сур'ёзна. Без звычайнай іроніі над уласным жаданнем. Гэтак жа сур'ёзна прапанаваў канцы змены за такі станок не пашкодзіла б і пацёр подбородок. Брыгада, як адна сям'я ішла па заводскім двары, любуючыся мяцеліцай тапалінага пуху. Славіка быццам не пачулі. Гэта кранула яго самалюбства. На мяне значыцца, можна не звяртаць увагі. Чакайце, чакайце ж! але праз хвіліну адгукнуўся лопатин а можа правда хлопцы ты забыўся на умову тарас пытаў як лёгка ты ідзеш на спакусу зласліва кінуў лопатину ходас не спакушай мяне голубка жартаўліва праспяваў костя мяне чакае зоя и по-прафесарску поправіў акуляры генрых глядзі як бы ён не перавярнуў цябе ў сваю веру хто ён якую веру кто ён я дык я тут жывы здоровы імя владислав шкович хлопца заела что ходас сказаў ён нібы яго славіка няма тут ці ён няроўны ім. Але раскрычаўся ён знарок, каб другія рабочыя каля прахадной пачулі, што не такі ўжо латы дружба у гэтай камуністычнай брыгадзе. Разбалюча сціснуў яго локаць, славік сціхні. А чаму ён увесь час глядзіць на мяне з-за воблачных вышынь? Я што, ніжэйшая істота? что ты мелеш як я на тебя гляджу калі чалавек залішне высока ставіць сябе яму ўвесь час здаецца што другія хочуць прынізіць яго гэта манія сказаў генрых прыветліва махаючы камусьці рукой варенік быў заўсёды падкрэслена ветлівы і нечаканы філасофскі вывод яго збянтэжыў славіка. Ён не адразу знайшоў, што адказаць, а тут яшчэ напорыста даводзіў Тарас: « Не будь ты такім пеўнем, не прыдзірайся да слоў. Свае ж хлопцы ўсе. І як ты кажаш, жывыя, здаровыя. Не гаварыць жа нам з рэверансамі. Хлопцам, кампраміснае рашэнне у сталоўцы чыгуначнікаў п'ём піва прапанаваў вася лапатін а як ты абыдзеш свой дом вера даўно пільнуе <laughs> засмяяўся костцям размова пайшла ў другім кірунку і славік хутка забыў сваю крыўду А вось сёння пасля новай сутычкі з ходасам успомніў усё да драбніц, пачынаючы з першай сваркі за сталом на дач. Чаму ён чапляецца, што яму трэба? Кіну да д'яблану іх. Не так лёгка я не кіну. Я вам наладжу салодкае жыццё а пойду дык з музыкай пагражаў ён усёй брыгадзе але падышоў тарас паглядзеў як ён працуе сказаў па-сяброўску шчыра слава ты неправільна трымаешь ключ таму ён у цябе зрываецца вось так трэба і показаў як трэба маленькая ласка у і знікла злость на ўсіх засталася на аднаго хіба ходаса панядзелак кажуць цяжкі дзень але той панядзелак быў незвычайны пачынаўся ён амаль святочным настроем асабліва ў тарасавай брыгадзе сам тарас генрых і костю прыйшлі на завод з газетамі і віталіся словамі чытаў Ого, а ты костя усяго не паспеў а я браткі <laughs> да цешчы ездзіў голова балеть шчыра прызнаўся лопатін вінавато зморшчыўшыся няхай жывуць цешча і шчырасць весело выгукнуў славик нават я про галаву не прызнаўся б <laughs> і гарэзліва оглянуўся ша каб ніхто не пачуў не блазной не калі гавораць пра такія рэчы асек яго Іван Ужо тады славіку хацелася шчапіцца з ім Але размова сапраўды ішла занадта сур'ёзная Славіка яна таксама цікавіла праўда больш з іншага боку ўсё з таго шчыра хлопцы так зацікаўлены і так блізка бяруць да сэрца ўсё, што запісана ў надрукаваным учора праекце праграмы, ці пазвыцы выказваюць газетныя пачуцці. Гэтае пытанне ўзнікла ў яго яшчэ учора у адносінах да бацькі і яраша. Класік, так славік называў бацьку яго адсутнасць, прыліп да дачы калі не трэба на работу яго немагчыма сілком выпехнуть у город готовы сядзець на адной цыбулі і грыбах абы не ехаць лішні раз но ну, тут раптам у добрую спякотную нядзелю паляцеў пасярод дня знарок по газеты а яраш адмовіўся нават пайсці на раку так нецярпліва чакаў гэтых газет Яны абодва зачыніліся ў пакоях і чыталі да самага вечарам. А потым да позняй ночы спрачаліся каля кастра. Славік спачатку паставіўся да павышанай цікавасці бацькі ярыша даволі скептычна. Ён чуў размову, што ў праграме будзе запісана наконт прыватнай уласнасці, дач, машын, ці не гэта пагнала старога па газеты. Адвячоркам бацька загадаў яму катэгарычна і не дужа прыязна прачытай. Можа, паразумнееш. Ён разгарнуў правду і ў потай свіснуў: Гэтулькі чытаць 10 газетных полос. Але асобныя раздзелы прачытаў. І адразу ж з першых радком зразумеў якое ў яго было вузкае прымітыўнае ўяўленне аб будучай праграме пра якую много гаварылі партыйны дакумент захапіў юнака незвычайнай шырынёй філасофска-палітычных і эканамічных палажэнняў грандыёзнасцю практычных планаў Быў яшчэ адзін нечаканы вынік азнаямленне з праграмай. Бадай упершыню славік зразумеў, як мала ў яго тэарэтыка новай маралі ведаў. Да ўсяго ён ставіцца скептычна, нігелістычна, а сам, што ведае, што адкрыў, што зрабіў? посвяціў на тэлестудыі, звінціў сотню гаек. Гэтыя думкі спалохалі і засмуцілі. Э, пачынаю здаваць пазіцыі, уступаю пад напором прапаганды, падумаў ён, і акуратненько без паказной а з сапраўднай пашанай згарнуў газету маці якая не спускала з яго вачэй сказаў не для майго маленькага розуму такія высокія матэрыі самакрытычнасць сына які раней быў даволі высокай думкі пра свой розум спадабалася валенціне андреўны Яна лагодна сказала: « Але всяго адразу не ахопіш. Это трэба вывучаць паступова, удумліва. Калі хлопцы спыталі, ці чытаў праграму славік, Ён прыгадаў словы маці і тут жа перакруціў іх, як кажуць, да гары нагамі все тое ж недарэчнае жаданне вызначыцца не быць падобным на других а навошта примусяць вывучаць ось тады прочытаю а без прымусу ты не можаш зноў не стрымаўся ходас была другая прычына пасварыцца з ім Але Тарас умеў спрыт на 200 размоў ад славікавых часам залішне гарэзлівых часам празмерна сур'ёзна песімістычных і амаль заўсёды недарэчных за ўваг і адказаў. Хлопцы гаварылі аб праграме так, што ў славіка зноў з'явілася захапленне яе велічнасцю. Ён слухаў моўчкі сур'ёзна ды раптам выявіў, што Іван Ходас не чытаў праграмы. Нават газету не бачыў. Славік зразумеў гэта па тым, як ён разглядаў Тарасаву газету, а робіць выгляд, што чытаў. Паўтараю ўсё, што гаворыць разумны генрых варэнік. Вось ты які мараліст ханжо узрадаваўся славик падзенню свайго ворага чакай жа я зараз тебе злаўлю і ўжо пачаў успамінаць тыя раздзелы якія прачытаў учора каб на іх выкрыць ходаса але перашкодзіў гудок Праз якую паўгадзіну яны сутыкнуліся ля станіны страсці накаляліся. Славік грэў помстай. У часе обеду ён знарок сеў за той жа стол, што і ходас. Але ад іх не адступаў Тарас. Брыгадзір хітра нейтралізаваў усе прычэпкі і наскокі вучня. Ды і ад Івану все славікавы словы, што гарохаць сцяны Пакуль косці яго чарга выбіваў чэкі і падносіў талеркі супам, Іван густа намазваў хлеб гарчыцай і еў. Гарчыца, відаць, была пякучая, хлопец крывіўся, чмыхаў, з вачэй сыпаліся слёзы, але еў са смакам. Славіка давяла да шаленства такая Іванова абыякавасць да яго прычэпкім ты за ўсю брыгаду жарэш хлеба а ён бясплатны не бясплатны уваходзіць у кошт страў пабудуеш з такімі камунізм слава як не сорамна абурыўся тарас табе хлеба шкада няхай есть на здароўе хлеб застаецца на сталах Гэта крык душы індывідуаліста, які не можа дараваць, што нехта з'ерраў больш за яго. Спакойна, быццам аб нечым пабочным, сказаў варэнік з суседняга століка. А для славіка яго словы, што плявуха. Ён зразумеў, наколькі недарэчны папрок, які ён кінуў Івану, ганебны, як не сорамна яму сыну інтэлігента, які рос у выгодзе попракнуць за кавалак хлеба рабочего чалавека. Пры ўсёй сваёй развязнасці славик збянтэжыўся і змоўк. Раптам адчуў, что цяпер самому страшно процягнуць руку за хлебом, а хлопцы уже гаварылі пра другое кінулі две рэплікі далей ніколі не перажоўваюць адно і тое ж. У размовах як у працы ў жыцці не спыняцца імкліва рухацца ўперад такі дэвіз іх лавік сербануў гарачага супу і адставіў талерку ты что заклапочана спытаў тарас хлопец зморшчыўся нясмачна Ды не, сёння якраз што трэба, малайцы кухары, Еш. Суп славіку падабаўся, есці хацелася. Яму зноў стала ледь не да слёз шкада сябе. Следам за гэтым прылівам жаласці да сябе злосць на ўсіх, нібы яны вінаваты, што з-за сваёй упартасці ён застанецца галодны. А ходас, накідаўшы ў суп гарчыцы, сёрбаў з такім смакам, што ажно варушыліся паружавелыя вушы і раздзьмуліся ноздры. Чэўкае, як свіння, падумаў славік, каб хоць як-небудзь прынізіць свайго непрыяцеля. Да іх падышоў сакратар парткама завода гарачкін, з тонкімі рысамі твару, белыми валасами сакратар здаваўся маладзей сваіх год. Але на заводе ведалі, што ён 25 год праслужыў у арміі палідработнікам. Чалавек ён памяркоўны далікатны, але на пачатку спрабаваў заводскую дэмакратыю ператварыць у вайсковую. Я вам прынясу супу, Петро Савельевич, прапанаваў костя калі сакратар падсеў да іх стола дзякую няма калі тысяча спраў я пазней паабедаю калі ў сталоўцы не будзе рабочых хацеў уедліва спытаць славік але стрымаўся хлопцам пасля змены правядзём мітынг скажам наше рабочае слово аб праграме трэба каб хто выступіў ад вашай брыгады тарас у Ды ну хлопцы ну неёмко все я ды я правильно лепш каб хто сябраў брыгады тады иван ён народжаны промоўца значится дамовіліся ходас звярнуўся сакратар да рабочага иван кіўнуў головой подумайте что вы можете яшчэ зрабіць да з'езда сказаў сакратар да тараса паглядзіце свае абавязательствы и Тады славик гучно здзекліва і злорадно хмыкнул ха что ж ён скажа ходас Ён же газеты ў вочы не бачыў Іван подскочыў твар яго ўміг наліўся крывёю А ты бачыў я не толькі бачыў я чытаў у А ты ўпершыню тараса побачыў, а збіраешся выступать балбатун ты сон ты балбатун большага за цябе Ох я балбатун Тады скажы шчыра і сумленно чытаў ага, маўчыш Ты ж з валькай на пляжы прокачаўся ну ты Іван сціснуў кулак слова что слова А я выкрываю няшчырасць і ханжаства. Славік знарок амаль крычаў, каб пачулі другія рабочыя, каб прыцягнуць іх увагу. Ён бачыў, як тарасы ўсе хлопцы стараюцца спусціць на тармазах гэтую непрыемную размову. Тарас пацягнуў за палу пінжака Івана, прымусіў яго сесці, сціснуў локаць і сказаў да сакратара: « Мы абмяркуем Петро Савелевич выступленне ад брыгады будзе. Гарачкін стаяў і моўчкі слухаў, пільна разглядаючы славіка. Праніклівы позірк сакратара і бянтэжыў і яшчэ больш раздражняў няўрымслівага юнака. Славік, дай папяросу, процягнуў руку лапатін люблю грозу в начале мая декламаваў у талерку генрых что вы заговорваеце зубы не сціхаў славик яшчэ больш повышаючы голос вам хочацца быть добранькімі чаму ты змоўк промоўца няма чого сказать дэмагогі гарачкин раптам ляпнуў далоняй по столе даволі мітынгаваць Шковіч обед канчаецца сказаў і пайшоў другі конец залы Славік як бы дэманстратыўна выконваючы загад сакратара пачаў на поўны рот есці котлеты за сталом усталявалася цяжкая цішыня нават жавалі бесшумна, не ўзнімалі вачэй. Толькі генрых, разглядаючы шклянку з рэдкім ружовым кісялём ціха дэкламаваў: Дарагая сядзем рядом, поглядзім в глаза друг другу. Сакратар парткама выклікаў тарасам але і экземплярчык ты прыцягнуў мне казалі я не верыў разваль ох разваліць ён табе брыгаду калі ён можа разваліць брыгаду то грош нам цана чаго мы варты ты сумакрытычны але май на ўвазе а Славік твой не такі наіўны, як табе здаецца. У яго даволі цвёрдыя перакананні. Не ходасу ён крычаў, а ўсім, хто обедаў, хацеў памітынгаваць раней. Ходас зачэпка. Тараса здзівіў такі нечаканы паварот у разважаннях сакратара, баяцца славіка. Хо смешна. Ты чуў, што ён крычаў: Дэмагогі! Хто дэмагогі? Хто не прачытаў? Шмат хто не паспеў прачытаць. Але не меў хода з маральнага права згаджацца выступаць, запярэчыў Тарас. Тут Шковіч праўду казаў. Іншая рэч, як ён гэта сказаў не прыязь у іх адзін да аднаго во што дрэнна. Што ж глядзі на тваю адказнасць, калі што будзеш адказваць перад парткамам. Мітынг уразіў славіка перш за ўсё сваёй масавасцю. Звычайна пасля змены рабочыя спяшаюцца хутчэй дадому, асабліва жанчыны. Іх цяжка затрымаць на 5-10 хвілін. Савік знарок праціснуўся да прахадной, каб пабачыць, як рабочыя будуць уцякаць, сварыцца з вартаўніком. Але нічога гэтага не было. Тыя ж самыя жанчыны, наадварот, ціснуліся бліжэй да трыбуны, выкарыстоўваючы сваё жаночае права быць наперадзе. Людзі засяроджаныя, сур'ёзныя, уважлівыя, і старыя і моладзі, што дзіўна, не было нудных прамоўцаў. Это таксама ўразіла славіка. Все гаварылі з такой палымяннасцю, што ў хлопца зноў з'явілася тое пачуццё захаплення, якое ён адчуў учора, калі чытаў праект. Толькі выступленне Тараса яго насцярожыла. Брыгадзір гаварыў пра маральны кодэкс будаўніка камунізму. Славіку здалося, што гэта знарок для яго. Ён страшэнна не любіў, калі хто-небудзь пачынаў чытаць яму мараль з мэтай перавыхаваць. Тады ў яго з'яўлялася жаданне зрабіць всё наадварот разам з насцярожанасцю ён адчуваў задавальненне што не даў ходасу пакрасавацца перад народам хацелася глянуць пераможанаму ворагу у твар славик пачаў прабірацца наперад на яго зашыкалі каб не перашкаджаў слухаць і ён не адважыўся хваляваць ціхае людское мора застыў на месцы Ён адчуў, усвядоміў веліч гэтага мора яго магутную сілу, разумную сілу, якая не разбурае, а стварае. І можа, упершыню адчуў сябе часцінкай гэтай сілы. Аднак разуменне таго, што ён часцінка вельмі маленькая яшчэ на гэты раз не здалося яму зневажаючым яго чалавечую годнасць. Ён выходзіў з завода цераз шырока адчыненыя вароты ў натоў перабочых з нейкім асаблівым гонарам. Чамусь яму хацелася, каб у гэты міг яго ўбачыў батька.